اولین حج را کدامی از پیامبران انجام دادن و بنای اول خانه, خانه کی انجام داد اولین حج را حضرت آدم علیه السلام انجام داد اولین انسان آدمه اولین انسان هندوستانی، اینو بدونید اولین انسان هندوستانی و اولین حاجی هم هندوستانیه اولی پیغمبر هم هندوستانیه چون آدم از بهشت اومد در هندوستان فرود اومد پس اولی انسان هندوس هندی هست از هندوستان هست و اولین پیغمبر هم حضرت آدمه پس اولین پیغمبر هم هندی هست از هندوستان هست اولین حاجی هم حضرت آدمه این هم از هندوستان هست پس این اولین حج رو خود حضرت آدم علیه السلام انجام داد و بیت الله بنا اول خانه رو کرده بنا ادم آورده اول کعبه حالا سه قول هست بنای اول کعبه اول بدونید که حضرت ابراهیم علیه السلام نکرده گرچه بعضی گفته حضرت ابراهیم اولین بانی است اما اولین بانی حضرت ابراهیم نیست چرا نیست چون الله میگه از یرفع ابراهیم القواعد من البیت از یرفع ابراهیم داره بالا میبره بنیان را از دیوارها رو نفرمودن که ابراهیم کن همون بنا می داره بالا میبره یعنی گویا که اون بنیاد قبلا وجود داشت ابراهیم علیه السلام بر همون بنیان قبلی بنا کر ساخت بیت الله را این طبق خود آیه استنباط میشه اما یه حدیث داریم که اولین بنا رو آدم علیه السلام کرده و اما طبق یه قولی که در تاریخ مکه محمد عبدالمعبود کتابی نوشته اند اونجا آوردن که در اولین بنای کعبه وسیله فرشته ها بوده فرشته بنا کردن یک گنبد مرواریدی و یاقوتی بوده اونجا تا طوفان نو علیه السلام طوفان آمد این پرید و ره بالا و دوباره حضرت ابراهیم بعدها بنای بعدی رو بلند کردن ابراهیم علیه و السلام با حضرت اسماعیل این نقطه که اینجا هم بگم اما وقتی ابراهیم علیه السلام بنای بیت الله رو بلند می کردن در دعا چی می ربنا تقبل منا انك انت السمیع العلیم ربنا تقبل منا ربنا تقبل منا بر هر سنگی که گذاشت ربنا تقبل منا یعنی احتیاج بار الله کار کاروانی است اینکه شما توفیق دادی و این کار عظیم را در از من میگیری بار الله پس از ما بپذیر قبول بکن این کار یک پیغمبر چقدر پیغمبر اخلاص داره چقدر پیغمبر بزرگی اما اینجا داریم یک رب را تقبل منا بار الله قبول فرما قبول فرما ما داری عمل میکنیم با قلدری فلان کار کردم چیکار کردیم با در مقابل اون کار عظیم و مقبولیت چقدر هست مقبولیت نگاه بکن مقبولیت کعبه هر کجای این کره خاکی مسلمانیت قلبش همونجا چسبیده همه آرزو دارن که بیت الله یک بار از نزدیک ما ببینیم اونهایی که رفتن میگن ای باربار بار بار ببینیم ما اون که نرفته یک بار تمنا اما اون که دیده بار بار آرزو رو میکنه عشق چقدر زیاده این سنگه سیاه چه دارن در تابستان های داغ الان ببینیم مکه رو نگاه بکنی اینقدر ازدهام در بیت الله هست که خود نیروها و مسئولین حرم اعلامی که آقا داخل مطاف نیایید که جا نیست گرما خیلی شدید و بعض گرمای ازدهام جمعیت جا خودش فشارها جا خودش چقدر از آدم ها میمیرن اما اون همون مقبولیت هست که الله رب العالمین داده و خود را میکشن برای خود همین کعبه تواف میکنن دور خودش همین آدم ها رو جمع کرده